I naredno pitanje, selamu alaikum, klanjao sam u mesčidu, u svom mjestu. Išao sam jedno vrijeme sam klanjati u mesčid, potom su me napala djeca izlazeći sa namaza, bacajući na mene kamenčiće, ja sam tu noć pobjegao kući, šta da radim u buduće sa svojim komšijama muslimanima? Molim, odgovor. Ali Muhammed, kama salajte la Ibrahim, ali Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao namaz i od navike u odgoju djeteta jeste da djete vodimo ka mesčidu. Odrasli od muslimana, znači snose odgovornost ako djete zapostavljaju i ne vode ka mesčidu. Svi oni koji se suprostavljaju od, odđenju djeteta, od sedme godine ka mesčidu suprostavljaju se sunnetu i praksi Muhammeda alaihissalatu wassalam. Jer dijete od sedam godina moramo podučavati namazu, voditi ga u mesčid i najpreći zato su roditelji. Ali istovremeno sve džematlije snosi odgovornost kako se obhode prema djetetu, da u njegovoj navici znači postane normalnim da odlazi ka Allahu subhanahu Allahove kuće da Allahu robuje. I zato svi oni koji se isprečavaju na tom putu najčešće su upravo od oni koji otvaraju vrata šeitanu i njegovoj vojci da dijete odvraćaju od pravoga puta, da dijete ostane na ulici i bude od onih koji ne zna ljepota namaza. Zato pozivam svakog muslimana i muslimanku za brigu od djetetu, a prije svega roditelje, kada će u rano doba, znači naviknuti djete da odlazi ka mesčidu i zajedno sa njim odlaziti ka Allahovim kućama, jer upravo na takav način štitimo djete od lutanja i od zablude i od onoga što ga šeitan želi odvesti, a upravo djece, djete je upravo na uzrok napada, jer šeitan pokušava čim se rodi djete da ga odvraća od pravoga puta, a dok je neuprljano od grijeha, tada je najlakše da u njegovo se srce usadi čvrsto vjerovanje, podučavanje Kur'anu i odlasku Allahovim kućama. Znači, taj odnos prema mesčidu i prema džematu dužni smo ispraviti jer na ovim prostorima je primjetno to da mnogi ne žele vidjeti dijete u svome prisutu u mesčidu, niti ga staviti u sav kraj sebe i odgajati ga tako da dijete navikne na namaz i bude na kraju skrušeno u sedmoj, osmoj godini da, da vidimo kako predano pada Allahu subhanahu wa ta'ala na ruku, na seđdu, jer upravo više navrata dijete kad ponovi to, postane mu kasnije to njegovo biće se utapa u pokornost Allahu Subhane.